بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفطر سوره الانفطار او سوره الفطر سوره ثمانين 82 سوره الانفطار يعني ايه 19 بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت وكاتي مبينغو إتابو pasukiana وإذا الكواكب انتثرت na wakati nyota zitapukutika wa idhal biharu fujirat na wakati bahari zitakapofunguliwa wa idhal quburu bu'thirat na wakati makaburi yatapofukuliwa wakati wa matokeo hayo makubwa hayo mazito ya kutisha alimat nafsun itatambua kila nafsi ma qaddamat matendo yake iliyotanguliza ya feri au shari wa akhirat na iliyochelewesha ya ayuha insan ewe mwanadamu magharaka birabbikal karim ni kitu gani kilichokuhada wewe kwa Mola wako mtukufu alladhi khalaqaka fasawaka ambaye amekuumba wewe akakusawazisha mlezi wako huyo mtukufu kakuumba akakusawazisha umbo lako faadalaka akakufanya sawa sawa viungo mutanasib fi ayi suratin ma shaa rakabaka katika ile sura nzuri ya kupendeza aliyoipenda ndiyo aliyokurekebisha kala hakika hivyo ndivyo mambo yalivyo bal tukadhibuna bidini lakini nyinyi mnaikadhibisha siku ya malipo wa inna alaykum lahafidhin na hakika juu yenu wako malaika wanaohifadhi amali zenu kirama katibin watukufu waandishi yaalamuna ma tafaluna wanajua kila mnalolifanya innal abrara la fi naim hakika ya watenda mema watakuwa katika neema siku hiyo wa innal fujjara la fi jahim na watenda maovu watakuwa katika moto yaslaunaha yawmaddin wataingia moto huo siku hiyo ya malipo ma huma anha bighaibin na wala hawakuwa hao kwa kuepukana na moto huo kuwa mbali wa wama adraka ma yamuddin ni kitu gani kilichokufahamisha wewe ukaujua ukajua ni ipi siku hiyo ya malipo thumma ma adraka ma yamuddin kisha tena tunakukariria ni kipi kilichokujulisha wewe ukaijua siku hiyo ya malipo basi hiyo si siku ya mchezo hiyo ni siku nzito ya umala tamliku nafsu li nafsin shay'a ni siku ambayo haitomiliki nafsi yoyote kuimiliki nafsi zake jambo lolote la manufaa wala kuyotoshea lolote la madhara wal amru yawma idhil lillah na maamuzi yote siku hiyo mwenyewe Mwenyezi Mungu maamuzi yote siku hiyo ni yake Mwenyezi Mungu sadaqallahu alazim